Beste gune hanitxetan bezala dagun hastian eginen den sartzean berezitasuna da lau eguneko hastia lata berriz utzultzen dela Sibioko Eskola Gusiak. Igan bedatxean, gobernian proposamenetik landa, gogoetabat jamanik izan zen eskoletan baietai herrietan, eta azkenian herrien gain izan da erabakien hartzia, hoideiku eran Dominika Bosk Luralde Emuko hautetxiak. Hauren txarzi hoiek lehen ziente apeak ez dela, habo, Ta eh? heben eta disidatu di eh, arrastizkenen libre ustia, eh? Eta, eta laugin egaitia, non te ez duk, eta te apeen partez aurten proposatzen diagu, arrastizken ez hauren Baina, ezkenia guk sekula hartu eta ez olako kompetentzia etxea eman egizan. Eta guk urdin, ez da guk egiten herri eti eta egiten bek eta desidatzen eta eben eta eskola denboako uenak. Eta siboko herri hoek usta bai eta desidatu di e, laurun eta egaitia aukten bitzen dreta edo, edo tapeka etzina itzea, edo laurun eta Erabakia hartu ondoko, Euskal Alkargoak proposatu du aktivitate elebiduenen antolatzia eta hoi alozeko ingania zentruan astizken gusiez. Mauleko kantonamentuko hauren biltze bat eginen da sohitako eskolan eta hortik jamanik izanen dia otobuzez alozeat. Bestalde, goizian goizik eta arratxez haur zaintegi beate segurtatuko da.